Како што веќе од поодамна почнавме со параболи, така и денеска ќе биде. Јас се надевам дека ова ќе биде кратка, јасна и пред се охрабрувачка порака. Тоа ми е целта. Станува збор за една парабола која што е запишена во два стиха во Евангелието по Матеј. Матеј 13 глава. Матеј 13 глава ќе отвориме 45 и 46. да прашам дали ангел ме слуша? Ме слушаш? Добре. <clears throat> Значи 13 14 глава 45 и 46 стих. И кога веќе влегува се благочи Милисов, би сакле до нив посебно поздрав да пратам, посебно благоче, кој што ака се гледа дека од Италија иде. Меѓу другото, поздрави до Андреј, до пријателот позади, до жената Габорка, незиниот син, предпоставувам, до сите онедени така што поредко дајат. Се надевам дека сите убаво ќе се чувствуваме. Значи, кажав, Матеј 13 глава, 45 и 46 стих. Тоа е веднаш после оној опис на Царството Небесно со скриеното болество во нивата, меѓутоа одбрав овие два стиха да ја обработуваме, затоа што ќе видите зашто. И пак, Царството Небесно е слично на трговец кој бара убави бисери, а кога најде еден скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Сега, не знам, сте виделе веројатно бисер како изгледа и што е всушност бисерот. Како се добива оној природен бисер, знаете? Значи, кога ќе се најде во школката зрнце песок, која што е остро, која што е незгодно за, та, за тоа меко тело на школката, таа не го изфрла надвор, туку почнува да лачи една материја, тврда и мазна материја, која што се вика седев, и така слој по слој, тоа е процес кој што може да трае со години, се добива бисер. Интересно, што може една школка. И сега имаме вештачки бисери, значи се мисли на луѓе буквално имаат фарми со школки, како што е брат Крсти има рибник, па каде што а, човекот со рака значи ќе стави камче во школката, па ете после некој подолго долготраен процес, кој што кажав, ќе се добие бисер. Меѓутоа и тоа е долготраен процес и не секојаш излегува баш бисер со она убава правилна форма, кој што би можела да се употреби, така да затоа се и тие скапи. Редки се и скапи. А, ние сме, барем сме слушнале за охридскиот бисер, кој што е имитација, сепак, на овие бисери, но а, исто квалитетен, не знам колко е скап, може, ако имал некој прилик да го купува, затоа што се прави со седев и со емулзија, кој што е музија, како што слушнав, мислам, некој од Италија некаде ја добиваат од некој тип на риба. Значи, пак се тоа природни материјали, и затоа и овој бисер е доста надалеку познат и е, и е вреден. Но некако овие природните. Надав податок дека најголемиот бисер е пронаден, што е пронаден е, некаде во Шри-Ланка, од оние така поголеми джиновски или не знам како ги нарекува школки, бил тежок 6,37 килограми со вредност од 30 милиони долари. Тоа е добра цена. Навистина скапо цена. Е сега, кога веќе кажавме од прилика како се добива бисер, мислејќи токму на оној природен, највреден, да се задлабочиме во оваа парабола. Елена Вајтки ни каже во Христови параболи, односно Христови очигледни полуки, вака. Значи, цитат изин, Примерот за трговецот, кој бара бисер, има двојно значење. че значи, ова правила на два начини можеме да ја гледаме. И ќе се обидам денеска да тоа складно, тие два начина складно ги уклопам, за да вистина стекнеме убави совети добиеме од се тоа. Значи, примерот за трговецот кој бара бисер има двојно значење. Тоа не се однесува само на луѓето кои го бараат небесното царство туку и на Христа, кој го бара своето загубено наследство. Значи, не сме само ние трговците во параболата, барајки скапоцени бисери, и ќе го најдеме скапоцениот бисер, што ќе видиме кој е, туку тој трговец е и Исус, кој што го бара своето изгубено наследство. И во тој поглед, подосна во вториот дел од проповедите ќе зборуваме за тоа, не случайно е спомнато еден бисер. Видите зошто е еден. Да прочитаме Евреите 1.3. Да видиме сега во првото значење, кој е овој бисер, скапоцен бисер, ако трговците сме ние. Сестра Њојче го даде одговорот, 1.3 евреите. Тој е одблесок на неговата слава и одраз на неговото битие. Оде стано збор за Исус. Уште некој стих. Јован 1.14. Ајде да се навратиме малку со мислите во таму негде мај или кога беше кога започнавме со проучување на Евангелие по Јован. Јован 1.14. И Словото стана тело и се настане меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што има како еден ороден од таткото полн со благодат и вистина. Исус е оцјеј на Божијата слава. Тој е полн со благодат и вистина. Овие работи треба да ги чуеме, затоа што се значајни, за да сватиме зашто тој би се е скапоцен. Сега одеме во Колосијаните 2 глава 3 стих и 9 стих ќе читаме. Колосијаните 2, 3 и 9. Во кого? Значи во Исуса се сокриени сите богатства на мудроста и на знаењето. Значи, вистина, благодат, се имаме мудрост, знаење. Деветиот стих од истата глава, Колосјаните, втора глава, значи, девети стих, зашто во него живее сета полнота на Божеството. Само овој стих и минатна сабота беше презентирано на место. И прво послание до Коринкјаните 1.30. Прво послание до Коринкјаните 1.30. Ој стих вели, од него сте и вие во Христа Исуса, кој ни стана мудрост од Бога, праведност и осветување и искупување. Че вистина, благодат, мудрост, знаење, праведност, ветување и искупување. Тоа го имаме се во Исус. Тоа е скапоцениот бисер. Иако забележавте, трговецот, кој што е секој од нас, во параболата во прво значење неизино, што прави? Бара, дворет, никој од нас не, не го барал Исус и не го барал спасението. Сето тоа било работа на Светиот Дух, меѓутоа се ограничуваме сега на, на параболата, бара и која ќе го најде, тој скапоцен бисер што прави? Ќе продаде се за да го има, има тој скапоцен бисер. Затоа што е од непроценлива вредност. Повредено се друго што имам. Дали е тоа Исус во нашиот живот? И сега никако лаудикејци имаме еден проблем. Добро, во ред. Може би некој не е, не викам, меѓу тоа кажуваме, нели, живееме во времето на лаудикеја. Имаме еден проблем. Кој е проблемот на Лодикеја? Лодикејецот не може да ја согледа вистинската вредност на тој бисер, затоа што ги вреднува многу своите вредности. Свртен е кон своите вредности. Богат сум и си богат и ништо не ми треба. Праведен сум, барем по-праведен сум од тој тамо. О, може би е за, за во пеколот, јас не сум. Обично така размислуваме. И затоа има проблем да, да ја свати вистинската вредност на овој бисер. Е, сега доаѓа, доаѓа оној клучен текст, според мене, кој што ќе ги спои овие две значења на оваа парабола, а се наоѓа во Филипијаните трета глава. Значи, како лаодикејци, треба да се угледаме на Павле на апостол Павле. Овие златни негови зборови запишени во посланието до филипјаните во третата глава, познати на сите нас, може да ги повториме. Од четвртиот стих, читаме таму негде од половината четвртиот стих, ако некој друг мисли дека може да се надева на телото, значи филипјаните трета глава, четврти стих, тоа јас уште повеќе. Обрезан сум во осмиот ден, од Израелевиот род сум, од Венјаминовото племе, еврин од евреите, по закон фарисеј, по ревност гонител на црквата, по правдата на законот без, бев прикорен. Ако некој треба да се спаси, јас треба да се спасам. Така размислило Павле, ништо не му фали. Но, таква била состојбата се не се сретнал со Исуса. Односно, него согледал тој драгоцен бисер, тој скапоцен бисер но тоа што ми беше некојаш придобивка, значи сите овие работи што ги реди, тоа го сметав за загуба поради Христа. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба, заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгуби все и се сметам за отпад за да го придобиам Христа. Секе фрлам настрана, секе продадам, само за да го придобиам скапоцениот бисер, Исуса. Зарем Павле не ни е пример во ова. Дали е така во нашиот живот? Прашање за секој. Да се сетиме на богатиот младич. Не е било толку проблем богатството, колко што било проблем срцето кај него, како кај секој од нас, што е проблем срцето, се зависи. Во сечие срце нема исти работи. Во нечие пари, во друго во друго срце нешто друго и така натаму. Богатиот младич, откако Исус му рекол, оди, продај се, раздај се, уствари, земја го крстот и следиме, се разочарал и се повлекол. Не сватил дека пред него е тој скапцен бисер, кој што вреди многу повеќе од цело негово богатство и се што има. Е сега, кога е спомнат изразот купува, треба да го купи бисерот, Ако се секавате и а, кога зборувавме од неодам на пораката до Лаодикеа, што се вели тамо? Вистинскиот сведок ни порачува да купиме. Во кој смисол да, куп, да купиме? Рековме тогаш, нели, верата и љубовта не се купуваат со пари, тоа е, нели, златото. Нити праведноста, во која што немаме никакво фудел ние. Таа се добива. Ниту пак очната маст, светиот дух, Симон пробал да го купи, ама Е, што значи? Значи, потребна е на трансакција. Еве еден цитат. Вие треба да дадете се. Вашето срце, вашата волја, вашата служба. Тоа е тоа. Е, сега кај богатиот младеж во срцето било богатството, кај друг е нешто друго. Дајте му се нему, за да ги почитувате сите негови барања. Исто така, вие мора да земете се. Че да дадете се и да земете се. А еве што е се, тоа што треба да го земеме. Христос, полнотата на сите благослови. За да пребива во вашето срце, за да биде ваша сила, ваша праведност, ваша вечна помош, за да ви даде моќ да бидете послушни. Ете тоа е тоа Се кое што треба да го продадеме, секој наш грев, секоја наша мана, секој се, сето тоа треба да го ставиме и да се приграбиме за тој скапоцен бисер. И сега, кога читавме во Филипјаните, овој прекрасен текст што Павле ни го оставил не завршува со осмиот стих, е сега деветиот стих е оној кој што ќе ги врзе овие две значења на нова парабола. Што вели во деветиот стих? Значи, е, да го повториме 8 првин. Во суштини јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгуби се и се сметам за отпот, за да го придобиам Христа. И, деветиот стих вели, да се најдам во Него, во Христа, немајќи своја правда, која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. И сега, да се подсетиме повторно на она камче, песок, кој што ете така ќе влезе во школката. И сега во второ значење, значење на првото, знаете ли кое е тоа камче? Јас и ти. Камче кое што е остро, може да повреди значи, таа мека, тоа меко тело на школката, кое што знае да боде, знае да да сече, знае да провоцира, знае... Тоа сме ние грешна природа. Но, трговецот, е сега е Исус, тој трговецот, бара скапоцен бисер. Исус не гледа на нас како на камче, кој ще е понсо гревови, оговарач, ваков, таков. Не, туку на нас гледа како на бисер, и то скапоцен бисер. Значи, не го гледа Борче, го гледа Христа. Кога Борче би бил во Христос, тогаш би го гледал Христа. Не би гледал камче, би гледал скапоцен бисер. И тогаш, е ова е оној дел кој што реков е охрабрителен, кој го гледал видеото кој што е ставено од Дейвид Ашрик под наслов колку вредиш, ова е нешто слично. Значи, дори некои мисли ке повторам од Деви Ашер. Тогаш колкава е нашата вредност? <clears throat> Не е тоа, вредноста наша не е тоа колку јас се вреднувам или колку, не знам, вие ме вреднувате, или колку може би некој ме обезвреднува мен, или пак јас не го обезвреднувам. Туку тоа како и колку не цени Исус. Во случајов Која, која, која одредува вредноста? Купувачот, трговецот, кој што го бара бисерот, тој плаќа. И со што платил Исус? Со живот. Со својот живот. Ние сме повредни од неговиот живот. Замисли какава е нашата вредност. А вие може да бисте во депресија, може би некој е навредил, може би некој ја повредил, бе безвреднил, И тешко ви е затоа што, ете, сепак вие да нешто вредите, ама вредите и тоа како. Ви сте скапоцен бисер во неговите очи. За кој што платил највисока цена. Платил со својата крв. И сега се секавате на оваа илустрација, ќе искористам затоа што е во контекст на ова што го зборуваме, ќе се сетите, може би, онай кој што има повод добро секавање. Некој сакал да види отприлика колку вреди еден човек, значи во, во пари. И ако сега земеме хемискиот, хемиски до, го разградиме човекот, што ќе добиеме? се е вода. Што вреди толку водата? Железо има колку за еден клинец. Шекер, една чаша за пече 6 од Сало, 5-6 парчиња сапун. Ова е во зависност. 5-6 парчиња значи кога да направите. Вар, кога да окречите половина ВЦ дома. Ништо повеќе. Фосфор за изработка на околу 2200 кибричиња. Знаете сега вие, може да бројате голема, но знаете колку се употребува на кибриче фосфор. Магнезиум за колку за една доза магнезиум, наречеме едно апче на таблета малку калиум и малку суфур и сето тоа околу 5 долари или 200 до 250 денари. Толку време, 250 денари. Како што гледаме какво е времето денеска, ни толку не вреди човекот. Кога се убиваат како животни, кога може син да задави мајка во неготино, затоа што ваа го скарала да не пуши во собата, тоа е колку вреди човекот денеска кон што се движиме. Ете, тоа се показателите кои што кажуваат дека живееме во последното време. И икс примери има, да не ги спомнуваме. Секој ден вестите се исполнити со тоа нешто. Но, за Господа не е така. Дјаволот е тој кој што сака да ни изуништи сите и за него ништо не вредиме. За него сме само топовско месо. Да не разнесе, да не уништи. Но за Бога сме скапоцен бисер. Е, сега, ова е примерот што го искористи Деви Ашериф, ја би, би сакал да го искористам. Дали некојаш во животот ви се случило да купите нешто фалш? Некоја кола, да речеме, па после 100 километри ќе почне да откажува. И многу се може би 100. Или било што. Јас од неодамна, иде и да зима и сега излегов таму на тезгите во Штип, во трговскиот центар, да си купам папучи за подома. Можев да предпоставам дека се кинески, најверојатно, меѓу тоа, ете, 250 денари ги даваше човекот, па ми ги спушти на 150. Као за сефте вика, ајде да ми тргне работата, и јас, а, добре, до 250, 100 денари ги заштадам си викам. И ги купив и да ви кажам, можам да кажам дека да не речем за еднократна употреба беа, буквално се распаднаа веќе, уште ги, ги, ги носам, ама се распаѓаат, полека, полека се распаѓаат. Зошто купувате, кога купувате нешто, кога ќе земете нешто фалш, зошто го земате тоа? Затоа што не сте знаеле дека е фалш. Ама Исус знае. Исус знае дека сите не сме фалш, дека сме никакви. И сепак, и покрит тоа што знае, дошел и го положил животот за нас, затоа што во нас гледа скапоцен бисер. Да се подсетиме пак на таа школка. Тоа камче е безвредно. Ама Исус нема да ви истурка како таа школка, туку ќе почне да може тоа да трае, долг процес може да биде, може да бидат години, ама ќе почне да да става врз, врз нас, значи тој седев да ви обликува за да, доби, за да добиете на крајот бисер. Всушност бисерот е Исус, ама кога јас сум во Христа, како што вели Павле, јас сум бисерот. Значи Исус на нас не гледа, не гледа на мене, не го гледа Борче, не го гледа Диме, го гледа Христа, сами од себе се гледа. Тоа е оправдување со вера. И тоа и чека Господ да заблескаме како еден скапоцен бисер. Ама така може ако сме во Христа и тоа е во нас. А за тие што се во Христа, вели Римјаните 8 глава, нема осудување, затоа што ти се оправдани. Е, читавме во 3 глава Филипјаните. Значи, скапоцениот бисер е Исус, за кој што едноставно се треба да оставиме настрана за да го добиеме, ама во негови очи и ние сме тој скапоцен бисер, за кој што тој го положил својот живот, затоа што вредиме, И секој од нас, пазите, реков, не случайно го спомнав тој факт, еве, ќе ја прочитаме повторно параболата, при крај сме. Значи, Матеј 13 глава, 46 стих. А кога најде еден скапоцен бисер, зашто еден? Секој од нас е еден, секој од нас е посебен, секој од нас е уникатен и нема замена за него. Исус сака сите да не спасите. И, да не ја подсетувам на оној цитат, би дошол и би го направил истото тоа што го направил и за еден. И еден да беше грешникот. И овој последниот дел, значи, како што кажав, пред се треба да не окрви, затоа што ние сме скапоцени бисери, не го заборавајте тоа. На крајот Ке завршам со прво послание до Коринкјаните 6.20 и уште неколку завршни мисли. Прво послание до Коринкјаните 6.20. Зашто скапо сте купени. Трговецот продал се за да не купи. Дал се за да не купи. И така прославете го Бога во своето тело и во својот дух кои се Божии. А предходно на овој текст, што вели таму? дека нашето тело е храм на Светиот Дух, треба да биде, и треба да го прославиме. Значи, ако нашето тело е храм на Светиот Дух, ако ние Светиот Дух го имаме во себе, го имаме Христа во себе, и ако ние сме скриени во Христа, еве ви го бисерот, еве ви е таа формула за која што и зборувавме на успех. Христос во мене и јас во Христа. Тоа ще прачка која што е поврзана за лозата и ќе даде многу род и плод и на крајот и спасение. Нека му е слава на Бога што даде се. Го даде и својот син, него воздржа за нас, затоа што во нас гледа скапоцени бисери. Пазите, ова е клучно и за тоа како еден на друг гледаме. А да се сетиме на горната соба. Зошто се излеал светиот дух тамо? Што се случило? Каква промена се случила кај учениците? Предходно гледале, јас сум подобар од тебе, јас прво место треба да бидам. А после почнале еден во друг да гледаат скапоцен бисер, а не некој безвреден, помалку вреден од мен или било што. Тоа е решението и на добрите меѓучовечки односи. И затоа се изгледал светиот дух подосна затоа што го согледале, го нашле скапоцениот бисер и почнале да го гледаат еден во друг. Нека биде така и во нашата црква, во нашата средина, меѓу сите нас. Нека му е слава на Бога. Амин.